Ze, egun, berezi bat bazun jenez, eh, ikastaldi edo nula deitu erden? Habo trikaketa bat, uh, zenta barakigu heben txibegun eh, badela dantza talde hanitz, dantza jakasle hanitz, mena ez dela sobea Ebe ez gutzak sobea hajemanetan jartzen guen artian, eta hor justokin dela ez bakotsak bezokun egon da di, bai elgar eh, jutatzia, tr, e, eh, wala, nibat gu ahenkuen edo wala, gure eh, aminibat ikustia nula egiten dien bestik bai, eta zer robetzen ahalden, den, zein adinean edo hola. Hmm. Ze eta hor ikusten ginen aholkik emaiten zintela hotz agian lehemustrak abatetan hola sigio hola jarraiki eta zer duk helbuia kurtsuak ahalbezain egoki izati edo? Bai, hoiduk, lehenik partitugut, horrokorki bakotsak zer, zer ba, nule egiten zin eta hola, be, dantza eskoletan eta hola, eta minuat horiko pape, papean ezaititiak, ikus ezan justuki ze egiten zen, eta horrokorki, bera, sekuran nihuek ezti pape batetan ezai uh, eh, bezea, hori hoidezaik, abai, ah, hainbeste gaiz, eta horroek apapres egiten jagu eber eh, geiza, lehen gaiza, eta guk aitzinetik, bera, eh, ideben, bai deitzenena polo pedagogikoa, Bai, ire behin iparaldeko miltzara. Bai, hoiduk bai, eh, <laughs> hanko langili bezala benize, eh, hona egiten. Eta guk eh, hoiko jaminiat pentsatu gintian ebai, eta nahi ginean jenten ideiak antolatu hoizan helbuia. Eta nula pentsatu horrokorki eh, uh, eh, eh, adinka programa bat uh, adinka pentsatzen den, Eta geho urte, urte hoz, uh, urte bat nula antolatzena den. Sedantza has ikhas, ai genetik, eta geho horrek laguntuko dira beste bat enik eta beste bat eta hola. Eta berde moan teknika, sibeuduko dantzan behita teknika hanitz. Hoie, se teknika lehenik haik has, geho dantza eta holako gaizak. Ah. Eta hortako bat zuntien, hainbat joku edo ikasteko manea ezberdin, eh? Bon, eh, mailan guk pentsamentuk gaina hontxe behituk, bon, kurtso bat behar dela dinamikoa izan, egin moa ezai, ez eh, biuan igan urras batetan, eta isatu diag eh, holakoa maiten uh, proposatzia, Uh, bon, euh, behartik isiatuko, ordein hoiek uh, abantaia argarrikin behikinen eta hola isatuko tiek urtsuetan eta hekeranen nikue, bon hoi ez du bat ebilten edo hoi uh, iziarrun txamartxatu duk, ordein hoiko romarkatuko tiek ondoko generazioekenek jabilitzen eta hola hoi duk uh, isatzen tiek gaiza berriak eta ea martxan dienez uh, hobe, besteran arrikusten uh, tiek. Bizit importanta dela kambiatzia, Uh, gaizaz kambiatzia, regularkian, rimma emaitien, uen batez, Baizik, hoi egin, baina hau... Hamar eh? minuta, ez badiek hausitzen. Hamar minuta, ez badiek, tampi, ondoko eh, seanzan eh, berri egin